Երկի եւ երաժշտության մասին խոսելիս կարող ենք բազմաթիվ անուններ հիշել՝ Կոմիտաս, Արնո Բաբաջանյան, Շարլ Ազնավուր եւ այսպես շարունակ։ Երկն ու երաժշտությունն այսօր էլ մեծ զարգացում ունեն, իսկ այն սիրողներն ու կատարողները շատ են։ Արցախցի մանուկները դպրոցական տարիներից թեկուզ եւ փոքր դահլիճներում ելույթների հնարավորություններ են ստանում։ Եվ այստեղից սկսվել է այսօրվա մեր հյուրի Մարիա Դավթյանի սերը երկի հանդեպ։ Մարդիկ կարող են բնատուր տաղանդ ունենալ եւ կարող են աշխատասիրությամբ հաջողության հասնել։ Երկելու հանդեպ սերը Մարիայի դեպքում տարիների ընթացքում ավելի է մեծացել։ սերը երաժշտության հանդեպ մանկուց էր, իրոք այդ տաղանդը իմ մեջ նկատել էր մայրս եւ ցանկացել էր, որպեսզի հենց այդ ուղությամբ շարունակեմ, քանի որ հասկացա, որ մեջս կա այդ ամենը եւ չցանկացա, որպեսզի հենց այնպես անցնի ու գնա այդ տաղանդը։ Տվեց ինձ երաժշտական դպրոց, կոնկրետ երաժշտական բաժին։ Մի տարի կարդացի այնտեղ, այնուհետև տեղափոխվեցի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն, այնտեղ ընդունվեցի վոկալ բաժին, սկզբից երգում էինք երաժշտական խմբով, այն Այնուհետև սկսեցի երգել առանձին։ Դասավանդողս իմ մեջ նկատեց այդ տաղանդը եւ ցանկացա որպեսզի ես երգեմ անհատական։ Երգեցի եւ այսպես սկսեցի արդեն մասնակցել տարբեր համերգների, Մասնագիտության ընտրության հարցում դժվար է կողմնորոշվել, քանի որ հասկանում ես, որ ընտրությունն արվում է ամբողջ կյանքի համար։ Մասնագիտական կողմնորոշումը Մարիայի համար արդեն դպրոցական տարիներից էր པարզ։ Ներկայումս Մարիան սովորում է Ստեփանակերտի Սայեդնովայի անվան երաժշտական քոլեջի 4-րդ կուրսում հետ Նովայի քոլեջ ցանկությունս մեծ էր իրոք ընդունվելու դպրոցից հետո։ Շատ հասակակիցներ չգիտեին ինչպես շարունակեն, ինչ ուղությամբ շարունակեին դպրոցից հետո, բայց ես արդեն իմ մեջ դրել էի այդ փաստը, որ ես պետք է գնամ եւ ընդունվեմ ու շարունակեմ հենց երաժշտական ուղությամբ։ Փառք Աստծո 2018 թվականին ընդունվեցի Սայեդ Նովայնվան երաժշտական քոլեջ դասական վոկալ բաժին։ Մրցույթները կազմակերպվում են ոչ միայն հաղթողին բարձելու, այլ նաև տաղանդավոր երիտասարդներին բացահայտելու համար։ Մարիան մասնակցել է Արցախում գրեթե բոլոր երկի մրցույթներին եւ նույնիսկ հասցրել է դրանց մասնակցել նաև հանրապետության սահմաններից դուրս։ Առաջին անգամ բեմ եմ բարձրացել հենց մրցույթ փառատոնի ժամանակ, 10 տարեկան դեռևս չկայի, 9 տարեկան էի, մասնակցել էին ավարսարդյան խաղեր միջազգային մրցույթ փառատոնին, որը կայացել էր Երևան քաղաքում եւ գրավել եմ երկրորդ պատվավոր տեղը։ Այնուհետև մասնակցել եմ Իզաբել Շնորհալիներ մրցույթ փառատոնին, այստեղ կայացել էր նախնական փուլը, այնուհետև ամբողջային համերգային ծրագիրը ավարտվել էր հենց Երևան քաղաքում, գալա համերգ, այսպես ասեմ, գրավել եմ առաջին պատվավոր որտեղը մասնակցել եմ ֆրանկաֆոնիայի ջազգային փառատոնին, որը կայացել էր ընդհանուր դպրոցականների մեջ։ Մասնակցել եմ 7-րդ դպրոցի անվան ներքո եւ գրավել եմ Grand Prix։ Մասնակցել եմ լավագույն ձայն մրցույթ փառատոնին, կայացել է Ստեփանակերտ քաղաքում 2013 թվականին։ Ընդհանուր հասակակիցների մեջ գրավել եմ Grand Prix Բեմ բարձրանալիս միշտ է լինում են հուզական պահեր, բայց բեմը սիրելով ժամանակի ընթացքում դրան էլ ես հարմարվում։ Եթե հանդիսատեսը սիրում է քեզ, բեմը դառնում է քո երկրորդ տունը։ Ճիշտն ասած փոքր ժամանակ անընդհատ անհանգստություն կար մեջս։ Դա բնական երևույթ է, ինձ թվում է, մրցույթից առաջ, բայց այսպես ասեմ, այստեղ մրցակցությունը շատ քիչ է եւ ինչ որ առումով երևի հասկանում էի, որ ինչ որտեղ կգրավեմ, երկրորդ տեղ, առաջին տեղ, այսպիսի ինչ որ եզրակացություններ կային, ինչու՞ չէ նաեւ ոչ իմ, այլ նաեւ իմ ուսուցչու մեջ մեջս մեծ ուրախություն է լինում, քանի որ առաջինը տեսնում եմ իմ ծնողի ուրախությունը, իմ աչքերիս առաջ եւ հենց այդ փաստը ինձ ել ավելի է էմոցիոնալ դարձնում այդ պահին եւ իրականում շատ մեծ ուրախություն եմ այդ պահին զգում։ Երկն ու երաժշտությունը սերտ կապված են։ Մարիան երկելուց բացի նաև սիրողական մակարդակի նվագում է իր կատարումներն ավելի խորը զգալու համար։ Երկելուց բացի դիրապետում եմ դաշնամուր երաժշտական գործիքին, շատ եմ սիրում, գերեւի այն ավելի շատ որպես զբաղմունք է ինձ համար հանդիսանում։ Իրականում շատ մեծ երազանք ունեմ սովորեմ դիրապետել գիտար գործիքին, քանի որ այն ոնց ասեմ, sense հոգուլ արեր են ինձ համար եւ ցանկությունս մեծ է որպեսի դիրապետեմ այդ գործիքին։ Տարիների չարչարանքը, մրցույթները եւ ամենօրյա պարապմունքները հենց այնպես չեն։ Կարևորը արժևում է։ Ամեն աշխատանք իր նպատակն ու արդյունքն ունի շատ մեծ նպատակներ ունեմ երաժշտության եւ երգի հետ կապված։ Ցանկանում եմ դեռևս շարունակել կրթությունս ավելի բարձր մակարդակով։ Ներկապային պարապվում եմ, որպեսզի կարողանամ գնալ եւ ընդունվել Երևանի կոնսերվատորիան, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան եւ կրթության ընթացքում ինձ թվում է ինչ որ առումով արդեն կսկսեմ իմ երազանքին ձգտել եւ հասնել։ Երաշտության մեջ բաժինները շատ են, ամեն բաժին իր գեղեցկությունն ունի։ Մարիան թեկուզ եւ ընտրել է երկու իրար հակասող բաժիններ, բայց երկուսի մեջ իրեն հարմար է զգում։ Մարիայի երկացանկում կան եւ հայկական եւ արտասահմանյան ստեղծագործություններ, եւ դասական երաժշտություն եւ էստրադա ջազ։ Քանի որ ես զբաղվում եմ երկու բաժնով, այսպես ասեմ, եւ դասական եւ էստրադա ջազ, ապա իմ նախասիրություններից այստեղ շատ հականիշ են, ասեմ։ Իրականում շատ զարմանալի է այդ փաստը մարդկանց մոտ, որ ինչպես եմ կարողանում եւ էստրադա ջազը եւ դասականը միասին այսպես հավասարաչափ սիրեմ եւ երգեմ, <laughs> ինչը չնայ իմ մոտ ստացվում է։ Դասական բաժնից ավելի շատ սիրում եմ մեր հին երգիչներին՝ Մոնսերատ Կաբալի, Աննանի Տրեփկա, ինչու եմ հենց նրանց սիրում, նմանություն եմ տալիս իմ ձայնային երանգները իրենց ձայնային երանգների հետ եւ փորձում եմ հենց իրենցից վերցնել ինչ որ բան, այսպես ասեմ, շատ պրոֆեսիոնալ մակարդակի երկիչներ են եւ ոչ թե ցանկանում եմ նվանվել, այլ ուղակի ինչ որ բան քաղել իրancից որպես պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Իսկ ժամանակակից երաժշտարվեստի մեջ սիրում եմ լսել Michael Jackson, Sting, շատ եմ սիրում իրենց երաժշտությունը, հատկապես Sting-ի Shape of My Heart-ը Եթե դու պրոֆեսիոնալ երգիչ ես եւ երգում ես բեմերում, պարտադիր պայման է հանդիսատեսի սերը։ Հանդիսատեսն ունի իր պահանջները, եւ ամենագլխավոր պահանջը բնականաբար լավ երգեցողությունն է։ Առաջինը բեմական տեսքով, իհարկե, երբ որ մտնում ես բեմ, արդեն առաջնային պլանը քո բեմական տեսքն է։ Իսկ երկրորդը արդեն քո երկեցողությամբ։ Երբ որ դու կարողանում ես այդ երգը զգալ, երգել այնպես, ինչպես որ պետք է երգես, արդեն լսարանը, լսարանի ուշադրությունը ամբողջությամբ վերցնում ես քո վրա։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եկեք ունկնդրենք Մարիա Դավթյանի կատարումներից թրջեի մտքով դուն ուր հիմար ներարդում տեսնեի այն արուն Կարոտով ես անհուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարուն կարկաչում էր սարերում տեսնեի այն հարուն Կարհոտով ես անհուն, որ ամեն մի գարուն ճրերով վարարուն կարկաչում էր սարերում Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Այսօրվա մեր հյուրը Սայեդ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի ուսանողուհի Մարիա Դավթյանը։ ստաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Արսեն Հայրապետյանն էր։ Միջնոր հանդիպում։ Լուսինը նայեց Քաղաքին քնած ու գիշերը հանկարծ ինչ որ բան շշնջաց, ինչ որ բան շշնջաց լուսինը նայեց այն շանը քնած որ բարգեր էր անշարժ սև հողում մոխրացած սև հողում մոխրացած Ախ լուսին լուսին ուզում եմ քեզ գրկել քեզ տանել լուսին ու մորս նավիրել ախ լուսին լուսին կյանքին ուզում եմ քեզ գրկել քեզ տանել լուսին ու մորս նվիրել լուսին լուսին քեզ տանել լուսին ու մորս նվիրել